Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a totes aquí de nuevo al programa Logophobics, un altre divendres aquí a lesones de Radio Bronca. Avui es divendres 13 de març. Pues bueno, avui estarem de nou. De nou anem al pati del Rovell, però en aquesta ocasió per a entrevistar-nos, o sigui, per a parlar amb els companys de la Teranyina. la teranyina per a eh, que tingueu clar què és sobretot per a aquell que sou de Barcelona tingueu clar què és la mina doncs ja que dic que és una mena de usurba que ja porta uns nou números i que surt cada dimarts en aquí a les comarques gironines Doncs, com ja porten, porten nou, nou, perdó, nou números i ja s'estan consolidant com a mitjà de contrainformació en paper, en format paper de les comarques de Girona hem volgut, entre hem volgut que estem en aquestes zones de Ràdio Bronca en el programa, en el vostre programa Logofòbics también cal recordar que esta semana se ha cumplido el 92 aniversario de asesinato del company Salvador Seguí, y el 20 aniversario del amor de Ovidi Monjó quin millor homenatge que començar una canción de l'Ovidi aquest programa. Verás, de Le donem al play i a entrevistar-nos els de la Teranyina. Logofòbics, Radio Bronca. Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer vostra raó es va desfent, la nostra esforça creixent. Les molles volen al vent. Diuen, si no et donen, pren. No és de lladres dir amén. Quan la suor del que fem no l'aixuga el que rebem, mullant d'or el qui ens la pren. És qüestió de saber clar fins quan hem de treballar per el sou que ens fan guanyar, per el sou que ens fan guanyar. Llavors ja podrem jutjar el que vol dir explotar. Conscients de l'explotació, no hi haurà més solució que aprofitar l'ocasió i allò que es diu amb passió fer valer nostra raó, perquè ja no ens alimenten molles. Ja volem el pa sencer. Vostra raó es va desfent, la nostra esforça creixent. Les molles volen al vent. Les molles volen al vent les molles volen al Com dèiem al començament del programa, avui parlem amb els companys de, de la Llina, que bueno, el primer de tot, és eh, bona tarda i merci per acceptar estar aquí en aquest programa. No, bona tarda i ha estat un plaer compartir moments amb, amb tots els amics I de Conjunt. Cal dir que per a, per a fer aquesta entrevista hem tornat al pati del Rovell centre social del que, des del que el divendres passat van fer el programa i centre social que encara continua en perill de, de, de allotjament. i doncs bueno ara, al, al, després d'explicar on ens trobem ara mateix o sigui, tornar aquí al pati del Robert. Le volem preguntar al company que, bueno, què és la teranyina? La teranyina és, seria un, un setmanari de contrainformació moral de les comarques gironines, no? Sí. Una mica és un col·lectiu de contrainformació que va començar tot just al gener, va fer el número 0, i una mica el, el, anem en un àmbit de, de mostrar les diferents notícies que passen a les comarques en els diferents col·lectius que està organitzat a, arreu del territori no? i això una, eh, una mica amb el, amb el, eh, el mirall diguem, del que és l'infosurpa de Barcelona no? Diguem, eh, en un principi vam veure que aquí no hi havia cap, cap fanzine de contrainformació dels, dels diferents espais que es movien per les comarques i vam veure doncs, de, de crear una agenda per coordinar les diferents activitats que hi ha a totes les comarques i aleshores desplaçar, doncs, perquè aquí, clar, els barris ja a la vegada la gent de Barcelona entén els barris que d'Hospitalet fins a, fins a nou barris, no? I, i de, o Sant, de Sant Adrià del Besòs, no? De Sant Adrià, doncs, a Can Pasqual, per dir-ho d'alguna manera, no? Les conservades ja de, de la part del Llobregat, ja. I aleshores, que ne clar, aquí ens trobem que els barris, el barri més proper igual està a 10 quilòmetres, 15 quilòmetres, 20 quilòmetres, com podria ser Banyoles, no? O la Bisbal, bueno, barris, està... pobles, pobles, Exacte. barris. Clar, però el concepte de tenir dels diferents que es mouen per les comarques significa que hi ha actes que es fan força lluny de lo que és la Girona ciutat, no? A vegades volíem coordinar fins i tot tots els espais que queden dispersos arreu de les de Girona per bé, diguem-ne, no, no solapar actes interessants, no? Està clar que cada col·lectiu farà els seus actes a, a, a, que la gent que l'ha d'organitzar li, li va millor per fer, no? Però tothom sempre vol que en tots els seus actes vingui la millor, la, el més gran número possible, no? I moltes vegades es trobaven en que, en que hi havia mm, dos centres socials en què feien una activitat molt interessant al mateix cap de setmana, per exemple i aleshores doncs clar eh, ni un ni l'altre s'omplia això parlem de les tot. comarques gironines ah, exacte, no? parlem a nivell mica... de la ciutat ah, sí que Can Colm i Can Rus sempre s'han ah, mai han coincidit encara. mai han coincidit, no? sempre hi ha hagut el, el, la voluntat de fer centres socials però en aquest cas hi havia tanta afinitat igual entre els dos col·lectius que els dos col·lectius ja es posaven d'acord en no fer, Exacte. no fer les activitats al mateix moment no? i aleshores diguem-ne la manera ampliar una mica a, eh, a aquesta bona manera de fer a ah, diguem-ne els als diferents col·lectius de totes les comarques que es mouen en un àmbit vam intentar acotar una mica tots els col·lectius que s'hi movien no? vam veure que, que no sé, volíem arribar a col·lectius sobretot que l'autogestió fos un dels seus punts bàsics no? Eh, que no es rebessin subvencions que no estiguessin diguem-ne subvenció eh, pendents d'una subvenció que ja els fa mm, diguem organitzar-se de la manera en què la subvenció els hi dicta i no d'una forma autogestionària no? també uh -huh. trobàvem interessant que fossin antiautoritaris perquè entenem que la transversalitat és un, un pilar bàsic com perquè totes les idees quedin reflectides no? en què cap sobre una ni, ni una s'ha de deixar trepitjar per una altra no? i aleshores diguem-ne eh, amb, aquest, amb aquesta primera de voluntat de fer un setmanari de contrainformació que tingués agenda veiem també la necessitat de que d'encalor notícies i opinions no? Sí, mateix la teranyina sí. com està dividit? Ara, diguem està dividit en seccions en què intentem i sempre en el possible a eh, tenir unes seccions fixes, no? que serien les notícies, serien les presentacions de col·lectius, seria la... i eh, fins i tot en aquest moment hi ha el racó vegà, no? que és un, un, un lloc eh, en què es publiquem receptes veganes doncs perquè ens vam trobar que, que quan algú organitza i volia fer un sopador hi havia gent que al ser vegana no, no, no, no tenia accés a la menjar que es preparava no? i aleshores doncs una forma de, de que la gent pugui preparar menjar sants i barats i vegans era doncs publicant receptes no? i el, el de l'agenda que veiem que també era, era de les coses més interessants que podia tenir la tranyina no? Bon, tot i que això aquí has portat respectant des del principi dels temps diria o sigui... sí, sí, sí, jo, jo he arribat fa poc a Girona però, però ja m'han arribat veus d'altres eh, contrainformacions que, han, que han, en tota, no sé quants 50 anys va sent d'una forma esporàdica, no? Vol dir que fa, cinc, fa uns 5 anys sí. eh, entre en Colmo i Can Rus uh mhm. -huh. fèiem una mena també d'infosurpa uh mhm. -huh que sí que no tenia una periodicitat com té la teranyina, que surt clavat cada, cada setmana, mm -hmm. sinó que, bueno, cada X temps, no sé exactament quin era, doncs, doncs sortia. I després, eh, fa un parell d'anys, o tres anys ja, mm. teníem el Crit de la Terra, que era en format paper, sí, sí, sí. que eren notícies de, de les comarques de Girona, eh, opinions, articles, opinions, mm -hmm. i també agenda. Ah, exacte. Sí, una mica Eh, eh, eh, és, és que és l'àmbit contrainformatiu una mica que sempre va bé tenir no? que, igual el que costa és que, que surti cada setmana que s'ompli de tots els el, el, els apartats que hi hem inclòs no? de vegades potser que els col·lectius doncs aquella setmana no ens ha arribat res doncs, què posarem? Doncs res no? en l'opinió eh, doncs exactament el mateix. Hi ha vegades que nosaltres mateixos, evidentment... No, però suposo que com esteu començant, sí. també el que feu vosaltres és recerca, no? Sí, sobretot de notícies. Les notícies sí que les, la, les anem a buscar perquè nosaltres no, no, no tenim la capacitat de generar no, la notícia, no, no, no, no podem ser una agència de contrainformació. Uh -huh. Nosaltres el que, el que ha més factible per, per les forces que tenim i la gent que som que només som tres persones per fer aquest, aquest fanzine doncs diguem-ne el que podem arribar és assumir un dia a la setmana que surti una agenda i que surti una contrainformació notícia tipus, tipus col·lectiu i, i tipus altres, altres coses que es puguin publicar veiem molt interessant per exemple l'opinió no? amb quan, com veiem els mateixos fets diversos col·lectius que en principi eh, es té molt clar però que a vegades eh, és, en, la, és en els fets concrets que podem veure que nosaltres tendim cap a un costat o tendim cap a un altre no? mm. per exemple no sé, és que ara, ara mateix estava passant aquí a Girona no? i posaria sí. un exemple d'una cosa que, que ens podem, eh, que quan surti un comunicat mm, practica aquesta opinió que està creant per Girona i és per un grup dit punk que té un nom de grup impresentable que no, no, no puc recordar. Els eyaculacions. Ah, vaja, vaja, vaja, sí, ara que ho dius, ara que ho dius. Doncs aleshores estan, estan organitzant un concert d'aquesta gent, un àmbit, que en un principi ens havíem plantejat que si entraria en aquesta agenda o no entraria en aquesta agenda, no? I vam veure que com que no era ben bé un espai autogestionat, doncs la gent... Bueno, l'espai en si és autogestionat. L'espai cedit per l'Ajuntament i ells els Bueno, a mi em va arribar que com que rebien subvencions potser no... Bueno, no és exactament així, vale, simplement vale. que l'Ajuntament els ha cedit l'espai, no és. Exacte, doncs igual no ho tenia del tot molt clar, però al cap i a la fi vam, vam decidir a, eh, a aquest, a, eh, a aquest espai doncs potser no, no... Ah, potser el que rebia subvencions era un altre, era el, el, el que fa els cursos de clown, el que fa el de teatre, el que fa el trapeci, uh, ah, que és un espai que, que bueno, serveix de zona d'assaig sobretot, en què i és molt interessant tota la, tota- no, tot l'àmbit cultural o sigui, ara, ara, és que ara no recordo el nom segur que, que el sabria però seria eh, eh, un àmbit que es eh, eh, treballa molt eh, l'àmbit cultural però que no té una, una connotació social com per entrar a la teranyina que el que ens agradaria seria o sigui, els col·lectius que realment volen una transformació social, no? Doncs, no li direm revolució, no, no o sigui, ja... No. Doncs, parlant de col·lectius, sí. ara mateix com és la vostra relació amb aquests col·lectius que surten a la vostra agenda? Bé, com és la relació amb els mitjans de contrainformació o d'informació crítica uh mhm. -huh. que hi ha aquí a nivell de les comarques de Girona, uh mhm. -huh. com podria ser el Nord de Gibertari, com podria ser l'Ariet, uh mhm. -huh. com podria ser les planes webs dels sindicats CGT i CNT d'Olot que també utilitzen per fer contrainformació, uh -huh. bueno, no sé com seria. com és la vostra relació d'una banda amb els col·lectius que surten i i doncs de contrainformació i informació crítica que tenim aquí a les sí, comarques. diguem que en un principi van fer una crida a, a, a tota la diversitat de col·lectius, no? Potser ens van oblidar els sindicats, anar només a, a, a col·lectius més sense una, una, una estructura tan ferma que de vegades eh, no sé eh, en casilla o en, en curseta massa el que és u, u, la frescura d'un col·lectiu no? Ah. aleshores ens vam centrar més en els col·lectius aleshores diguem-ne eh, podríem dir que l'àmbit llibertari de l'àmbit independentista no? sí. de l'esquerra independentista una mica veiem que... anarcoindependentistes sí, no? i fins i tot altres col·lectius podria ser la PA que, que clar, igual no, no, es, no es podríem integrar dins d'aquestes grans macros, no sé què, però <coughs> <coughs> <coughs> sí, sí que treballa des de l'àmbit de base, sí que és autogestionari, sí que, diguem-ne, eh, igual no arribar en un, en un punt de transformació al també sinó el de resoldre problemes quotidians i diaris que, que passen en el dia a dia no? uh ah. -huh. i aleshores com que veiem que és interessant com a col·lectiu també l'inclou no? uh ah. -huh. vam fer una crida a tota una sèrie de col·lectius i sobretot diguem-ne anem, anem podent publicar a que rebem la informació del que fan diguem-ne, potser sí que ens seria interessant que a, a diguem-ne a, a, a, a un nom col·lectius més divers que el que digui a, a l'esquerra independentista el de Narcos i la PA no, ens agradaria arribar a, a tot el teixit no? com podria ser la, la cooperativa integral catalana com podria això no? a, aleshores en l'àmbit de contrainformació i nosaltres el que fem és, és posar un apartat en què... Perdó. Salut, salut. Estic una ah. mica fotut encara. Sí, eh? eh, això, eh, posem un apartat en, en què es poden els diferents tipus de contrainformació que ens són afins. Sempre se n'hi poden afegir més i, i aleshores, diguem-ne, eh, d'aquests de, eh, enllaços de contrainformació doncs també anem agafant el que són les pròpies, perquè el que deia al principi, no? nosaltres no podem ser una agència de notícies, no tenim aquesta capacitat. Aleshores nosaltres el que podem fer és... Eh... Bueno, l'Ariet, que sí que és agent de notícies, no es penses tu que són 20.000, eh? No, no, no, ja, ja, ja, ja. O, més clar, o menys. clar, clar. Però vull dir, ca, cadascú eh, I fa diguem, feina. l'àmbit que pot, no? Nosaltres, nosaltres veiem que ens reunim un dia a la setmana i treure en paper algun i aquesta cosa li vam dir la taranyina i tenim tots aquests apartats Aleshores, nosaltres el que fem més aviat és eh, agafar les notícies que fa l'Ariet o qualsevol altra notícia que algú ens enviés per dir, ei, vull que em publiqueu això. aleshores diguem, ostres, ens ha arribat algú per publicar, ho publiquem. Sobretot el, el que ens ha arribat i que no hem hagut d'anar a buscar són les presentacions de col·lectius, no? En cada col·lectiu escriu no sé, podríeu veure els números anteriors per veure que, que, que són de tamanys variats sempre va haver posar alguna foto sempre va bé, eh, diguem-ne, per exemple, que un espai com Camp Colmo el que ens interessa és que cada una de les activitats que es fa faci la seva presentació de col·lectiu. No només que surti el col·lectiu de Can Colmo com a l'espai en, en què desenvolupa tota una sèrie d'activitats, sinó eh, cada activitat que es presenti com a, com a un grup autogestionat que mou endavant un tema. No? Bueno, normalment és així, normalment les, les... que a mi no m'agrada dir cafeta. Això la... Clar. Normalment les, les cafeteries, no? Normalment quan quelcom m'obri el divendres, eh? lo, procura que s'obri col·lectiu Ah, exacte. diferent, no? Exacte. Si no hi ha cap col·lectiu que necessiti obrir una cafeta, no... Obri col... no, obri cal... Bueno, també es veia que, que hi ha moments en què ah, igual interessa no saturar-se i aleshores diguem-ne doncs, bueno, no, no fer tot el, que, tot el que caldria no? i aleshores potser algun divendres també es faria una grafeta en un altre espai doncs bueno, porteu ja nou números sí, sí, sí, almenys com veieu el futur? el futur el veiem una mica en què el que ens interessaria seria obrir una web aleshores posar allà les posar el que seria el, el paper taranyina que hem fet ens agradaria igual fer una presentació de notícies col·lectius més en, en un format fanzine uh -huh. i seguir mantenint el format eh, mural agenda. Aleshores, eh, tenien en, en la pàgina web un calendari en el que tothom veient, veiés els calendaris que es tenen tus a dues o tres setmanes vista. No? Si el teu col·lectiu mm, vol fer un, una activitat prou interessant per atreure molta gent, diguem a veure que no se solapa amb una altra activitat encara que sigui a Banyoles no? aleshores la de Banyoles tindrà aquell divendres que tothom hi anirà i Hostalric tindrà un altre divendres del mes no? Ojalà ens veiem sí, en aquesta situació però de moment penso que no... Clar, clar, clar, no és tan, no és tan així. Que un grup de gent no va a activitat de, de gent, o sea, no sé si m'explico. Sí, També una situació situació en la que un grup de gent de l'Ateneu independentista no... Hmm no sé com dir-ho, si a Can Colmo o Quatre Rius coincideixen activitats, no... O sigui, no se sola per a gent, no? Sí, exactament. Ja. És el que volia... Clar, eh, una mica és el, el... en aquestes grans famílies, per dir-ho manera, no? Bueno, parlo una mica en broma, no? Però una mica en sèrio, no? Perquè a vegades és això, no? la família narco, la família indepe, no? Però sí que gent una mica igual eh, té un... Eh, coneix personalment a altres persones de l'altre àmbit i potser sí que algun dia aniran a una xerrada no? Sí, o igual no, no anirà bo, a tot el, tot el pes de, de, de tota la gent que normalment es mou per Can Colmo no? però sí que hi ha gent que, que està anant aquí, està anant allà i una mica és el, el, el, el, el que un pretenem, no? Doncs que hi hagi, es creï una xarxa sí, el futur entre els diferents... està en fer aquesta una web amb el calendari, sí? que la gent pugui veure mm, dos setmanes, amb dues setmanes vista d'antelació les activitats que n'hi ha programades per diferents col·lectius i organitzacions de, de les comarques de, de Girona sí. i per altra banda fer el fanzine en paper ah, exacte diguem-ne perquè el, el, el que dèiem era que en mural el que eren les notícies dels col·lectius potser no quedava prou vistós, no? I, i la gent d'en Moral sí que, sí que amb un cop d'ull ja podies veure quins llocs es no? Això, per això la, la gent seria, i... seria un nou crit de la Terra sí, sí, seria un nou crit de la Terra clar, o sigui, perquè una mica el que, el que, el que volem és eh, fer contrainformació i a vegades és, és la constància saps que surt cada setmana perquè va bé tenir la gent de setmana Mas fa aquella setmana que, bueno, que som un fanzine amb les notícies que han estat passant, no? I aleshores, doncs, sobretot l'opinió, una mica per, per, per anar mostrant el, el, els diferents pensaments que té tothom, no? I que tothom pugui veure la reflexió que ha fet qualsevol sobre el mateix tema, no? I que a vegades ens pensem que les famílies és algú molt monolític i, i eh, ni, ni de conya, no? O sigui, tot és molt divers i, i diguem al tenir un lloc on expressar aquesta diversitat pot fer reflexionar tothom sobre un tema concret no? bueno, i ara ja per anar acabant eh, sí. vosaltres funcioneu pel correu electrònic o sigui, ah, exacte, sí, per ara sí. vosaltres envieu en, en format PDF sí. a la gent que ha donat el seu correu electrònic el, el, la de la Nina sí. i bueno eh, el correu electrònic han d'escrivir per poder per sí. poder rebre la teranyina tenim el, per rebre la teranyina i també sobretot per enviar notícies, per enviar opinions i per enviar les sí, la pregunta seria, com, aquesta pregunta seria com pot col·laborar la gent amb, amb la teranyina, amb la ah, teranyina. Ah, doncs seria enviant tot tots els escrits que vulgui que, que vulgui que publiquem al correu lateranyina arroba bastardi.net mm. I, i aquí diguem per ara, mentre no tinguem la web doncs seguim enviant el PDF en format paper també vam veure que I no plantegeu, que, massives no plantegeu que el format mural este, per exemple com fa l'Infus Urpa que és que en diferents llocs de Barcelona està fotocopiat uh -huh. i la gent lo pot agafar ah, exacte no sé si lo teniu plantejat o... Tenim plantejat més aviat en que cap col·lectiu que li interessa difondre la caranyina fa les còpies que li interessa difondre nosaltres no podem fer com l'Infosurpa, que igual fa 200 fotocòpies i les distribueix. Hi ha un punt, un punt comú on es distribueixen tota la contrainformació, tots els cartells de tots els centres socials. És que arriben cartells d'arreu de, de Catalunya, al centre de Barcelona, el dimarts a la tarda, tothom fa el seu feix i els distribueix en els diferents barris. No? Aleshores, nosaltres aquesta feinada veiem que era impossible, no? Aleshores el que plantegem és eh, que el, el PDF per poder eh, fotocopiar i imprimir arribi a tothom qui vulgui mm. i aleshores des d'aquí faci la distribució al seu àmbit més propi. Nosaltres no podíem arribar a Hostalric, però Hostalric sí que pot arribar en aquest PDF, fotocopiar els que creu que pot distribuir i distribuir-los pel seu àmbit. No? Bueno, pues todo un plaer haber estado aquí de nou al pati Robel fent la l'entrevista i bueno, a veure quan de números més surt, surt ah, de la terapia. Esperem que duri, esperem que duri, no? Ah, cada esperem. setmana anem preparant el següent. Esperem, esperem. Vinga. Doncs, merci. força creixent les fulles volen al vent les fulles volen al vent les fulles volen al vent les fulles volen al vent Salvador conocido como el Noi de Sucre, el chico del azúcar, en memoria de su pasado como niño esclavizado, nació en Lérida el 23 de diciembre de 1890 y representa la figura de un militante de una gran responsabilidad humana y política. En él se unirán, en síntesis admirable, la lucidez y el espíritu revolucionario. La ponderación más sobria, y un gran amor al ideal. Hijo de pobres, obrero, pintor de brocha gorda. Pobre entre los pobres, destacará enseguida no como pensador, ni por lo que escribió, que fue muy poco, sino por sus dotes excepcionales para organizar a los obreros, para la oratoria y la estrategia, campos en los que no tuvo rival, Seguí era de complexión alta, fuerte y de carácter simpático y franco. Según testimonios hasta de sus más cerrados enemigos, suscitaba efecto, admiración y respeto en cuantos le trataban. Desde aprendiz militó en el movimiento obrero en Cataluña. A los 17 años fue encarcelado por primera vez por sus actividades en el Sindicato de Pintores de Barcelona en 1910 participa en el Congreso Fundacional de la CNT, en la Confederación Nacional del Trabajo, desde donde comenzará a destacar. En 1915 organizará como presidente del Sindicato de Construcción de Barcelona una huelga general que terminó con un éxito rotundo. Uno de los rasgos más importantes de su lucha fue la unidad. Fue constantemente vínculo de unidad dentro de su propio sindicato, teniendo muchas veces que enfrentarse abiertamente con los sectores más exaltados. Unidad sindical, siendo Seguí uno de los artífices de los sindicatos de clase, fórmula aún vigente hoy en día, del sindicato único, frente a los sindicatos de ramo u oficio. Esto marcará el tránsito de la lucha sindical local y dispersa a la lucha nacional, internacional y global. Unidad incluso entre los pobres. Así seguí y Pestaña por la CNT y Besteiro y Caballero por la UGT lanzarán el manifiesto publicado por las dos grandes centrales sindicales en 1917 y antesala de las huelgas más ejemplares del movimiento obrero universal, la de agosto de 1917 y la de la canadiense dos años más tarde, por ellas fue encarcelado de nuevo en varias ocasiones, y a pesar de todo Seguí siempre adoptó una actitud prudente y moderada. Unidad de los pobres, frente al capitalismo y al nacionalismo. En 1919, invitado por la Casa del Pueblo Socialista de Madrid a pronunciar unos discursos, les dirá a los obreros madrileños que el problema de Cataluña es el mismo problema que el de Madrid un sistema injusto que condena a los pobres a la miseria. Siendo secretario nacional de la CNT, llegó a postular la unión de la CNT y la UGT. Nunca cobró del sindicato y recorrió toda España viajando en tercera, propagando el ideal. Solo en Andalucía pronunció más de 100 mítines y actos públicos. Al irrumpir en Barcelona la época del pistolerismo entre las bandas financiadas por la patronal catalana de los sindicatos libres y sectores asaltados confederales, condenó el uso del crimen político e hizo todo lo que estuvo en su mano para poner fin a los derramamientos de sangre. A principios de marzo de 1923, sus futuros asesinos le enviaron el siguiente anónimo. Reunidos los elementos del sindicato libre, Hemos acordado asesinarte, a ti y a Pestaña, entre otros. Esta mm. vez no escaparéis ninguno, aunque tú seas el primero. Sus verdugos cumplieron la cobarde amenaza. Al atardecer del 10 de marzo de 1923, el Noy de Sucre fue acribillado a balazos en la calle de la Cadena de Barcelona. El asesinato de Seguí fue deplorado por todos los españoles honrados, sin distinción de partidos ni ideologías. Su muerte no solo fue un crimen, sino una tragedia para el futuro de la CNT y quizá de España. Seguí reunía todos los elementos ideales para haber puesto fin a los desbordamientos de la violencia y al sectarismo que se fue agudizando en el anarcosindicalismo y para haber dado al movimiento obrero español la autoridad moral y la eficacia orgánica que tan necesarias eran en aquella encrucijada decisiva de nuestra historia. Y después després d'aquest homenatge a Salvador Seguí, que fa que durant aquesta semana perdón ha fet durant dos años... que els piltolers del sindicat lliure el van matar? fent ús dels seus flers Doncs on deixem una altra cançó de l'Ovidi Montjó i després continuem amb el llibre de la setmana amb el Miquel Didac. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, en vaig trobar aquell dia la fera en el carrer. Tremola en ti mig mort, ai Déu, redeu la fera, i en veure'm tan fotut, em va dir molt planera, ah, xicot, perquè tremoles, jo no te menjaré, i doncs perquè t'escapes el lloc on tens marcat. Vull parlar amb l'alcalde, dir-li que et amb què la gàbia és petita, jo necessito espai els guàrdies que la veuen la volen atacar. La fera és defensa, no la deixem parlar. Com som molts i ella sola, no pot qui me l'estoven, que emprenyats per la feina a la gàbia me la tornen. Per ordre de l'alcalde es fa saber tothom que la fera ferotge ja no ens treurà la son i gràcies a la força no passa res de nou. Tot és normal i maco i el poble resta en pau. Doncs ara ja, com sempre, com cada divendres, tenim a l'altra banda del telèfon al company Miquel Didac. Miquel. Hola, ah, bona tarda. Què, com va aquesta tarda de divendres? ens estàvem acostumant ja ens estàvem acostumant ja a veure en, a sentir-te en directe no? per dir-ho d'alguna manera i ara de nou te tenim al telèfon sí a veure la setmana que ve això podem fer un directe doncs bueno eh, en aquest divendres ens vens a parlar del llibre Ruta de Titanes és un llibre que va escriure Ricardo Sanz allà per l'any 33 del passat segle i acaba d'editar de nou l'editorial Descontrol Ediciones. Sí, el mes de juny va sortir. Uh mm-hmm. -huh. I té pàgines i, i la portada és la portada original. Sí. Uh I, I costa 8 euros. Mm. Doncs, Miquel, quan vulguis ens pots fer la crítica d'aquest llibre. mira, Ricardo Sanz Garcia va néixer i va morir a Canals Costera, aquí a, al País Valencià, a, València. Va néixer l'any 1898 i, va, i a tornada de, de l'exili de Tolosa i tal, va morir eh, de tard, el 1986. Eh, va ser un militant anarquista, eh, especialment a Barcelona, va viure, Uh eh, -huh. I l'octubre del 22 va participar a la constitució del grup anarquista de Ciutat Los Solidarios, en García Oliver, Ventura de Ruti i altres companys a Barcelona. Abans de la dictadura de Primo Rivera, el mateix any, el mateix any eh, l'any 23, va participar en la formació d'un comitè revolucionari d'acció junt amb García Oliver, Aurelia Fernández, a partir de l'estratègia insurgent proletària anomenada Gimnàsia Revolucionària des del comunisme llibertari. Va escriure contra el sector trentista de la CNT, l'opuscle, los 30 judes, i, el, i els dies 19 i 20 de juliol del 36 lluitar escopeta en mà per reduir els militars colpistes a les drassanes. A morir Ruti el 20 de novembre del 36 fou nomenat cap de l'antiga columna que va, que va ser militaritzada, es va dir, i 26 divisió de l'exèrcit popular. Aquesta novel·la ideal, que, que a l'època se'n deien, és un relat revolucionari publicat en un moment de repressió contra el moviment obrer i les capes populars per part del, dels primers governs de la República Burgesa Espanyola a l'any 33. Una novel·la revolucionària escrita abans eh, que, ja, que, que, que ell tenia escrita eh, abans de la República Burgès, de la República del 14 d'abril, 31, per un rebussatge actiu en, en un moment difícil i que va publicar després. Però en què eh, es, es, es, es provocava la coneguda, es, eh, es propugnava la coneguda gimnàsia revolucionària de caire insurgent de masses que va tenir lloc entre el 32 i el 33 eh, al principis de la república com ara la Llobregat, el Cardoner Terrassa i Casas Viejas amb sal al poder territorial i la proclamació del comunisme llibertari que es feia des dels balcons ajuntaments ocupats per la classe obrera. La novel·la relata les primeres dècades del segle XX. La vida d'un fill de marquès actua a Barcelona armat en defensa d'una estratègia social revolucionària, en coherència militant i intel·lectual, impulsant tot plegat lectures d'organistes del, del moment i com a demostració de mort a la classe obrera i els seus companys de lluita. Ah, vull dir, eh, en certa manera, eh, bueno, vull dir, eh, en el pròleg que, que fa de, descont de descontrol Ara, que es tracta d'una nova edició, 80 anys després, eh, que aquesta és la primera, no? I sobretot el fet que en el decurs dels anys passats hi va haver una revolució proletària a l'any 36. Després la dictadura, la transició per franquista, d'aquesta segona restauració borbònica, l'estat de benestar o de consum espectacular, i ara aquesta segona gran depressió semblant a la que hi havia quan Sants va escriure la novel·la, la 29. L'editorial assenyala que cal fer una crítica constructiva del text sobre el vocabulari i la manera eh, que, que es fa servir. Eh, L'editorial no comparteix algunes afirmacions a la novel·la, com ara sobre l'esterilització o eh, el llenguatge solament masculí. Es tracta d'una contextualització necessària. En canvi, l'editorial considera que amb aquesta reedició es fa un pas vers la recuperació de la memòria proletària històrica i les diferents ensenyances i situacions en el, en el coneixement humà, un pas més a les idees que trobem en la novel·la. A l'any 3, eh, Ricardo Sanz fa unes consideracions al presentar el llibre, com ara que va descriure i que va escriure la novel·la algunes apreciacions sobre alguns personatges polítics d'aleshores, el 33, eh, es troben al poder republicà, o sigui, de, de gent que hi parla, quan ho va escriure, de, de, de, després d'aquests estan a, a la república, no? que tenen un paper que és l'any 33. Que la novel·la solament hi surt una part incompleta dels crims de l'estat que hi havia hagut i tota mena de monstruositats que durant molts anys hi va haver a Barcelona i als presidis i presons espanyoles. No es tracta, segons l'autor, que, des, que desconegui els fets criminals a Barcelona durant l'imperi de l'Estat, ja que no vol horroritzar la gent que, que llegeixi. En el cas de fer un relat cru sense atractiu d'aquests fets, cosa que no es troba en el seu ànim. Procura assenyalar solament fets destacats que han, que han impressionat d'una manera forta a la seva vida, eh, com ara les deportacions a peu per les carreteres, eh, travessant pobles ciutats i altres que hi consideren més adients de ser recordats en lletra d'impremta, així que la història el recordi per les futures generacions, com amb monstruositats que s'han fet. Aquesta intenció de Sants penso que és d'agrair i, en aquest sentit felicito Descontrol per, per, per la revisió. El Ricardo Sanz ens diu que no inventa res en relació a la repressió sagnant en els, en els carrers de Barcelona i altres poblacions en les presons i presidis. Afirma que es tracta d'una fidel, d'un fidel reflex d'una realitat nua, pàgines viscudes per l'autor i que les escriu encara que sigui de forma novel·lada que considera que, que aquell temps no, no, no era una forma de moda en el seu concepte de memòria o sigui que no s'escrivia sobre aquests temes en contra de la literatura absurda de moda al seu entendre que editava els primers anys de la Segona República, el 33. L'autor manifesta obertament la seva pretensió de demostrar eh, los canalliguados de la republiquita espanyola, que són els mateixos eh, que allí feien de coro diu, a la monarquia i a la dictadura de 1923 i que la gent de la CNT durant aquest període d'ignomínia governamental va estar en el lloc que corresponia estar-hi afrontant totes les adversitats de la lluita obrera sense recular ni un mil·límetre, però no està en l'ànim de l'autor convèncer de tot això les comparses del règim republicà PSOE dictatorial imperant que ell, que ell considera que ell diu socialista allò, republicà diu. ja que seria una pretensió absurda solament vol que la gent de la classe treballadora que llegeixi la novel·la que descriu fets passats convingui amb ell que qui més va actuar per enderrocar la monarquia i la dictadura de Primo Rivera va ser la militància la CNT que aleshores... Miquel. Sí. En manquen 5 minuts, vale? Que anem curts de temps. Sí, sí. sí. Que, que aleshores, i en aquella republiquita espanyola, eh, pateix persecució i amatellament arreu. En el pròleg, el metge puente tracta mi camarada Ricardo Sanz, que un escritor inclús un obrer manual que s'ha estalviat haver de passar per aduanes acadèmiques i universitàries i vol demostrar amb la seva conducta que no cal ser intel·lectual per escriure la novel·la en aquesta, injust, en aquesta injusta societat que reparteix els papers a desenvolupar i així de manera planera entre les limitacions econòmiques i materials de casa seva, modest, eh, eh, redactant aprofitant temps lliure. En, en el llarull de la Mainada i la vida domèstica sortint una novel·la d'interès, diu, diu, diu un puente. En temps que molta gent amb preocupació intel·lectual perd de mala manera. En canvi, Sants, segons Puente, el consagra d'escriure unes memòries novel·lades que esperen emplenar un buit redactant veritat històrica per donar testimoni del període, del període omnimi, omnimos que va patir Barcelona i de la gesta magnífica que amb audàcia i amb la seva vida va fer història, la militància de la CNT perseguida i empresonada per una ferotge autoritat. Una novel·la enteradora, senzilla, sense retòrica, inútil, sense coses, eh, sense coses cursis. És que diu un puente, que quasi sempre eh, tenen acostumats aquests autors que, que sense que dominar la, que, que, que, que, que domina la, la literatura i volen utilitzar el que es cursi com a tema etern. Bueno, aquí en Puente fot canya els cursis. En Puente considera Sants un militant de la TNT, que, que ha viscut les trompades de la guerra social i, i que ha viscut i, i que ha sobreviscut la repressió. No és per manca de ganes de, de liquidar-lo en mans d'aquells que van erigir la criminalitat a Nàixia Potència, o sigui que van intentar diverses vegades matar a Sants. Protegida a l'impunitat del poder, en majúscula, per representa. <coughs> Tapant-la amb màscares de falses veritats oficials i les servituds de la de la gacetilla de la premsa en minúscula constituïda. Hi ha un deute encara per liquidar, escriu Puente, en el 36, a eh, Puente, que el 36 va ser associat al franquisme. amb la república s'han amagat les responsabilitats que estic constipat, eh? que havien promès destapar els punts republicans en els seus mitins demagògics quan es referien als les persecucions dels sindicalistes de la TNT t'hi independència que és saludable que se'ns refresca la memòria amb aquest llibre tot deixant l'idolatria personal els que ingressin els polítics per intentar enganyar el poble en majúscula aplega 10, i el llibre plega 10 capítols uh -huh. que són vull dir que, que són interessants tots els capítols que entre altres la vaga de Caradenque, l'any 19, la denominada llei de fugues, la Lavental, Martínez Anido, Arlegui, Brau Portillo, la mort de, de Gatera Vandellós, la mort de Salvador Seguí, Perones, Valera d'en Vero, en Marcí Domingo i Marañón, de Jiménez de Sua, Romanones, Álvarez del Bayo, Fosqui, Simonia, Lenin i la seva nova política econòmica que critica que Sants considera imperdonable, imperdonable proyecto. Mussolini, el sumari de la causa de la nit de Sant Joan, Fermín Galán, Vera Viajate, Lluís Fenoll, Segundo Blanco, Primo de Rivera i Alfonso Petra. El procés del port, de Porto de Vallecas, la, la, la seva Direcció General de Seguretat a Madrid, la Jefatura Esport de Policia de Barcelona, la tal, les presons a Madrid, la Moncloa, i a Barcelona la Model, del carrer Entense i la barriada d'Hort. I ara, si vols, parlem de, de, de, de la setmana, no? Doncs, bueno, primer recordar que s'ha parlat del que em parlaves del, del llibre. Del llibre de, de, de Ricardo Sanz, de Ricardo Sanz. Ruta de Titanes. Sí. Que l'han editat els companys de Descontrol Ediciones. Això mateix. I doncs, bueno, Miquel, ara ja sí, dic, eh, dius de quin llibre parlaràs la setmana que ve? Doncs mira, la segona edició ampliada del llibre Per canviar-ho tot, uh -huh. que estan venint, està venint a la parada, per una independència que hem llegit el nom, eh, que signa Josep Gardenyes. Josep Gardenyes. sí, Gardenyes, i el Consell Editorial a l'Averins a partir de l'edició que es va fer Correcuita el novembre del 14 a Barcelona, que, que té 200 pàgines, sí, i ella és un recuperatori d'articles. Doncs bueno, cal dir que aquest llibre es tracta d'un llibre que intenta donar un posicionament anarquista a, a tot allò que està passant ara de, de la possible independència de Catalunya. Sí, i que es va presentar a Girona. ...si ya fa con un par de meses... ho van a presentar aquí a Can Colmo. Sí, sí. Doncs, Miquel... Bueno, buenas tardes y ...y a, no tothom i a un placer tenerte por aquí, como siempre... Don si Doncs, ya arriba ya arriba hora de la leyenda. Cuando se va apropant ya el final del programa, com sempre s'oferim la l'agenda Y en aquesta ocasió tenim la leyenda de la Teranyina. però cal dir que... Bueno, l'activitat més interessant que es faran durant, diguem, durant aquests dies, durant aquest cap de setmana, eh, doncs no surt a la teranyina. No surt a la teranyina. És, parlem de la presentació del Espai Antirracista de Girona y Sao. Es en penso, a les de la tarda a Espai Marfà. El spy com como es al carrer de a la carretera de Santa Eugenia... aquí a la ciudad de Girona. esta es la actividad que tenim para a destacar l'agenda i... y res Ya ja per aquesta setmana Se el programa y recordeu que podeu sentirnos nos en diferit dimarts de 11 a 12 de la nit y podré tornar a sentir un nuevo programa de Logo Fix el divendres a las 4 de la tarde. como siempre siempre, sempre eh, recordar a nuestra plan web www.logofobia.wordpress.com Recordar nuestro correo electrónico logofobia la Recordar también que nos trobem a als xarxes a Facebook y a Twitter I també que el dimarts, a partir de les 10 del matí, ens podeu trobar al Porxo de la Facultat de Geografia i Història de la UB, o sigui, el campus del Raval. I doncs, com sempre, acomiadar-nos. Ha estat tot un plaer aquí, Logofòbics, Radio Bronca... I res més, fins la setmana que ve, en aquí, en aquestes, en aquestes ones que són les vostres, logofòbics. Radio Bronca.